Comencem, si us sembla. Aviam, només dues coses. Una és que ara passarem doncs, la... el torn de, de preguntes que pugueu fer. Si us plau, com que és molt tard i a les dues hem d'estar tots fora d'aquí, aniria bé que fos molt, molt concís i en tot cas i que la pregunta fos més o menys directa. I l'altra cosa és de l'organització, de la plataforma, em diuen que, bueno, que recordi que aquí fora hi ha unes guardioles fantàstiques per al qui vulgui eh, contribuir eh, doncs, a, diguem-ne a, a les necessitats que són moltes que té la plataforma en aquest sentit. Val? Llavors, em sembla que estaves tu com a la persona que ha donat paraula. Hola, bona tarda. Només eh, volia comentar un aspecte sobre la defensa de l'educació pública de qualitat de la petita infància que estem fent. Penso que hem de pensar també en termes de temps. És a dir, hi ha una lluita a llarg plaç on necessitem fer les aliances necessàries, eh, madurar tot el pensament públic, eh, guanyar-nos els eh, mitjans de, eh, de, de comunicació i les famílies encara més, fer eh, un treball de divulgació sobre el tema de 03 que encara mm, no se sap el suficient sobre el tema. I això, per fer això es necessita temps. També pot ser per fer més diàleg sobre qui, quines possibilitats n'hi han o què, què suposa l'externalització de veritat i, i eh, per què no ho volem fer o, o si hem d'obrir i a veure altres models o què. Però se necessita temps per fer tot això. Ara bé, dins de més i mig o dos mesos, nosaltres aquí tenim la preinscripció, que venen amb potser uns nous ratios i eh, unes escoles externalitzades. I això, per això tenim poc temps. Llavors, eh, què fem amb això? No? Eh, no podem canviar-lo tot en un flash-flash així com així, però els canvis els tenim a sobre. I eh, penso que una de les coses, l'únic que jo m'ocorreix que podíem fer és fer entre totes aquí com una mena de resolució on eh, oferim eh, un, una vista de, de tots els experts, de tots els sectors que realment treballen amb petita infància, dient que és, és impossible a fer un treball educatiu que és tan important eh, que fent-lo amb els ràtios que volen imposar i en un, un model externalitzat sense eh, debatir i tenir, tenir models que realment funcionen com a exemples. Jo penso que hem de fer alguna cosa contundent ara per, eh, que de, per comunicar. El coneixement és necessari. No poden fer els canvis abans de tenir eh, el coneixement necessari. I fer un document per aturar aquest canvi ja. Hola. Eh, bueno, el meu nom és Laura i només volia dir a la taula que m'heu agradat molt, però només un petit detall. Eh, constantment us heu dirigit a educadors i aquí també hi ha famílies, com per exemple jo, que no sóc educadora i sóc família. Llavors només era aquest petit. I sobre el tema de la plataforma, crec que ha sigut un bon exercici de formar una plataforma on jo com a AMPA i com a entitat que formo part eh, estic representada a l'AMPA i sóc membre, de la plataforma també, és un bon exercici per mostrar que realment quan un tema és important i l'hem de tirar endavant, el millor és unir forces i no separar-nos. Llavors, eh, només volia fer-vos saber doncs, que estic molt contenta <laughs> i que m'ha agradat molt les vostres aportacions i bueno, que realment les famílies estem amb els educadors, amb els directors i amb tots plegats. Vull dir que i sí que estic d'acord amb ella que mm, ja hem fet molts passos i ara hauríem de començar a fer un treball ràpid però de conscienciació perquè molta gent eh, no és conscient el que realment és la importància del 0-3. I quan dic conscienciació jo no només dic a les escoles, no només dic a les AMPAs, sinó dic als veïns, dic a les associacions de veïns, a l'associació d'avis, etc. Llavors eh, hem de començar a actuar ràpid i no només anant a la plaça Sant Jaume, que això està molt bé, evidentment, però hem de fer un altre tipus de treball en aquests moments. Crec que avui ja, ja s'està canviant una mica la forma de treballar. Només és això. Gràcies. Molt bé. Des de la taula hi ha algun tipus de resposta a aquestes dues últimes intervencions? ha un comentari. Sí que ets educadora com a mama. El que no ets és professional de l'educació. El qual, lo qual eh, només com a comentari. No, jo fa molta estona que estic pensant coses que es van dient aquí i que ho vaig dir al Consell Escolar Municipal de Barcelona. A mi m'agradaria tenir una vareta màgica. M'agradaria tenir una vareta màgica per poder mantenir un model en el que creiem profundament, amb uns moments de crisi que ens escanyen, totes les anàlisis que s'han fet, que ens escanyen per tot arreu, i eh, saber tirar pel camí del mig és difícil. I el meu problema més gros, és, ara ser una mica barruera, és que no ens amaguin l'ou. És a dir, que darrere, a la crisi se li pot penjar tot a la crisi se li pot penjar tot. No m'agradaria que darrere de dir és que no arribem, és que no podem, és que no sé què, s'amaguin unes intencions de desvirtuar l'educació infantil 03 des d'un punt de vista que a mi m'amoïna molt. Primer de tot, penso que l'educació infantil 03, i ho dic molt en sèrio i assumeixo el que diré i me'n faig responsable, no anirà enrere com a necessitat social d'atendre la petita infància. Per què? Doncs perquè la família extensa ha desaparegut, perquè els invents a nivell d'organitzacions familiars no sempre són senzills i perquè farà falta algun lloc, fixeu-vos, eh, estic sent molt políticament incorrecte, algun lloc on deixar els infants. Aquest lloc on deixar els infants ha de ser un lloc de qualitat màxima. Màxima i poder perquè sóc vella, en ve baixa, poder perquè n'he vist de molts colors, sé que no hi ha un model universalment bo ni un model universalment dolent. Subscriuria molt les paraules del Joan quan diu que el que hem de pensar és en sentit públic, és a dir, eh, sí, Àngels, molts no volíem ser funcionaris, jo, jo les primeres garrotades que m'he endut en la meva vida a davant d'uns senyors que anaven de gris era contra la funcionarització de l'educació. Aquestes van ser les primeres que em vaig endur. Després n'han vingut més, però això és igual. Soc de bona recuperació. Llavors, en aquest moment, eh, jo, jo l'entenc a vostè també, però penso, ho dic en sèrio, que aquest any les coses seran com són. I eh, no m'agradaria que fos així. I jo sóc optimista per naturalesa i hem de dir-li a tothom com volem que sigui. Llavors, jo amb què me n'aniria d'avui d'aquí? És el meu pensar, eh? Jo me n'aniria amb ganes de continuar lluitant. Amb ganes de continuar lluitant, de dir, bueno, és igual, si, si han d'haver-hi coses que ens han d'imposar, podeu deies tu mateixa, Àngels, mirem-nos-les des del costat positiu i intentem que les coses funcionin pensant en els infants i en les famílies. Jo començo a pensar que es pensa, quan es pensàs, poc amb els infants. I ara posaré un exemple i aquí ja em guanyaré les antipaties de tothom, però per exemple des d'allà on jo treballo, l'ICE de l'Autònoma, si només fem formació en els dits plans de zona, mai ningú que treballi amb infants en el sector privat 03 pot fer formació permanent. I a mi això m'ha creat tantes contradiccions i tants mals de ventre de pensar que pues, doncs aquesta gent s'ha d'actualitzar pues aquesta gent s'ha de continuar formant, pues aquesta gent és el seu lloc de treball. I aquests infants són igual infants del futur que els altres. Vull dir que estem, jo la primera, plens de contradiccions. I malgrat tot hem de tirar endavant amb optimisme. Jo això, molt resumit el que he dit ara, ho vaig dir en el Consell Escolar Municipal de Barcelona. Vull tenir una vareta màgica. Si us plau, no us carregueu el model. Com que hi ha actes públiques, que ho digui jo mm, podríeu no creure-us, però això eh, figura en un acte pública, eh, d'aquestes que recullen. Ara, entenc que estem vivint en un moment molt difícil per tothom. I el que, més, el que menys voldria és que ens fessin passar bou per bèstia grossa. Perquè, clar, quan jo després llegeixo les declaracions del ministre, eh, el senyor Bert, dient 03, solo es conciliación en el peor sentido de la palabra, home, és quan em desespero. O sigui, és quan el meu optimisme es topa amb una barrera, eh? de dir, aviam, què m'estan colant aquí darrere? Per tant, el meu sentir és un sentir de molta ambivalència, de moltes contradiccions, de, de... però que hem de tirar endavant. I m'agradaria això, saber-ho transmetre, i poder en ser prou. Hola. Sí? Hola. Justament m'ha aixafat una mica el que volia dir. <laughs> que era això, si jo, jo per contra no sent, sí? no sóc optimista, sóc una mena una mica pessimista, i ara veig que la, eh, no, tenim, o sigui, no hi ha temps, és una situació molt, molt apurada. Per altra banda, mm, penso que això, que la crisi ha vingut de, de conya en aquests moments, o la crisi està provocada precisament perquè vingui de conya, per fer canvis. I eh, el que penso és que hauríem d'aprendre a treure el profit de, de les coses quan passen, no? com deia la Gemma i com de fet heu dit tots a la taula. Potser perquè som més grans i tenim més, mm, les espais més plenes. No? I d'aquí <clears throat> el que jo mm, voldria o desitjaria és que sortissin mm, amb les ganes de formar com tres fronts. Un front que seria l'extensió del que vosaltres heu estat fent, que és la importància del 03. L'altre front, que és un front laboral, en el que entra això que deies ara, del tema de la formació. Per tant, les noies que estan treballant en les escoles privades no tenen ni un minut de formació, o sigui que bueno, això és, és una passada, no? I l'altre front, que és eh, com, mm, mm, com atendre a la petita infància, perquè les necessitats són variades i múltiples. No només eh, jo tinc famílies que millor amb 4 o 5 hores poden tenir les criatures i estan la mans de satisfetes. No? no es tracta. I també de quin màxim de, de, de recursos li es dona a la societat perquè el nen es relegui amb una institució. ¿vale? O sigui, jo ara estic esfareïda de les escoles, no sé si funcionen, eh? no les conec, però m'ha arribat, les escoles de la, dels polígons industrials. O sigui, pues, ho sento molt, ho sento molt, a mi això em fa molta angúnia, és un altre model, sí, però com que socialment no es controla, no hi ha una, un, no hi ha una, un estudi de qualitat de, de dir com ho, com es pot fer perquè sigui qualitativament bo pel nen, o sigui, no, la conciliació familiar la parlem sempre per el benestar de tots els membres, no perquè les empreses tinguin a la gent més hores treballant, és que això és el que s'entén sempre. O sigui, conciliació familiar, la gent treballant. Això és la conciliació familiar. Bueno, I bueno, us dic això i a més estic patint lo de la gent gran i, i és que comencem i acabem la vida que d'un i dos. d'Unido y res gracias. Gracias. Bueno, eh, mm, yo creo que estamos todos, eh, habrá tiempo de crisis y estamos todos, por suerte, eh, cuestionándonos cómo planteamos nuestro trabajo, cuestionándonos nuestra práctica actual, cuestionándonos. Eh, yo me siento identificada eh, en lo que se está comentando, de decir, bueno, mm, hay veces que también es fácil, y estás en la pública y defiendes la pública a capa y espada, pero nos olvidamos de dónde están el conjunto de los niños o de que hay algunos niños que no pueden estar en la pública porque sus padres trabajan por la tarde. Y eh, las familias cuyos padres trabajan por la tarde no tienen derecho a ir a la escuela pública. Entonces, eh, hay veces que nosotros también tenemos muchas contradicciones y hay veces que eh, decimos, mm, digamos, nos cargamos de argumentos desde nuestra pedagogía centrada en el niño y podemos decir que es que la hora estrella para los niños cuando están eh, con bienestar y tal son el horario sobre todo de mañana y que es cuando se puede trabajar con los niños y que cuando en el fondo estamos disfrazando unos intereses laborales que yo soy la primera, que es que no quiero trabajar por las tardes. ¿eh? Entonces, eh, hay muchas cuestiones que nos tenemos que plantear. Una de ellas es que lo nuestro es una posibilidad, pero tiene que ser una posibilidad entre muchas. ¿eh? Mm, las familias tienen que tener muchas opciones. Eh, tiene que haber también, tenemos que revitalizar, las familias están recurriendo a las redes informales, a la familia extensa, a los vecinos, a los amigos, para, la atención de los niños. Tal vez eh, tenemos que mirar esa realidad, pero no como una realidad empobrecedora, sino de decir, bueno, esto también con formación, con apoyo, eh, es una opción y las familias deberían tener también acceso a estas opciones. No, no todo pasa por institucionalizar a los niños desde pequeños. ¿Mm? Es decir, tiene que haber un abanico de opciones. Una buena respuesta a la infancia es aquella que tiene un buen abanico de opciones. Y hay veces que también nosotros hemos pensado que eh, bueno, hemos, hemos vivido a veces como nuevos ricos, esa es la verdad. Y nos hemos permitido y nos estamos permitiendo, por ejemplo, que edificios muy buenos dedicados a la infancia permanezcan totalmente cerrados a la infancia del barrio dos días en semana. Porque es muy incómodo que tu edificio sea utilizado para otros programas, para otras alternativas, para eh, que sea un lugar de encuentro de familias, porque nos encontramos las cosas revueltas, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas cosas ahora mismo es la hora de, pelearse por no perder lo que mm, eh, cuestiones de calidad, pero también tendríamos que empezar a dejar de sentir los centros tan nuestros y empezar a sentir eh, nuestros centros como centros de la sociedad y a ver cómo se le puede sacar el jugo a esas buenas eh, instalaciones o cómo se le puede sacar el jugo a la experiencia, por ejemplo, de muchas educadoras que llegadas a una edad probablemente ya no tiene que ser su sitio mm, el aula o el, estar continuamente con niños, pero tendrían tanto que aportar en space familiares, en, otras, alternativas. ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo llega un momento de, creatividad donde las cosas no pasan por, oye, pues para hacer una serie de programas lúdicos de fin de semana, vamos a construir otro. Vamos a, vamos a ser un poquito sensatos, ¿no? Entonces vamos, una de las cosas es que la atención a la infancia no esté centrada en los servicios, sino que los servicios nos pongamos un poco a disposición de la infancia, que no pasa por trabajar sábado y domingo, sino que trabaja en otros, por ejemplo. Por supuesto, dentro de algo racional. Eh, a mí se me ponían los pelos como escarpias el otro día oyendo eh, Radio Nacional porque dedicaron en las noticias una franja grande a mm, una escuela escuela que hay cerca de mi casa, que es la de la ciudad financiera del Banco de Santander. La susodicha escuela atiende a 500 niños de 0 a 3 años. Yo digo que debe ser como una pingüinera, aquello, <laughs> ¿no? Bueno, eh, parece ser que están organizados en secciones de 100 niños, o sea, hay como cinco escuelas en un mismo edificio. Por supuesto, hay un horario pues desde primeras horas de la madrugada hasta últimas horas de la tarde, aunque eh, parece ser que no permitían tampoco que los niños pasaran todo el tiempo, es decir, que eh, al principio pero luego oías de las declaraciones de las familias y decías, Dios mío, esto se está vendiendo como modelo. Pero sí que había mm, familias que decían, gracias a esto yo me he animado a tener un segundo hijo. Entonces, yo no puedo defender, no me sale de dentro defender estas cosas, porque es que no me sale de dentro. Pero cuando me dicen de la, de la escuela, de la universidad, no me parece tan mala, ¿no? La, escuela, la universidad tiene una escuela. Yo he trabajado en una escuela de universidad y tal. Eh, pues si es una escuela de empresa, de toda la vida. ¿eh? Entonces, bueno, que hay veces que también son, mm, a ver, yo diría, no, mm, yo no voy a apoyar ahora una serie de cosas, pero sí que quiero escuchar a la población para saber cuál es su necesidad. Mm, y creo que tenemos que defender sobre todo este modelo de escuela pública, pero que tenemos que estar como muy, muy abiertos a decir, a ver, otras alternativas, porque hemos caído también en cierto horario escolar, porque porque tenemos que reflexionar sobre una serie de cosas. ¿Mm? Ya, Hola, eh, el meu nom... Sí, sí jo? <laughs> Hola, em dic Anna i mm, bé, jo volia dir un parell de coses. La primera, bueno, primera de totes és que estic molt contenta perquè m'he sentit molt a prop eh, de les posicions de, de totes les persones de la taula i això és una, no sé, ha sigut una sorpresa per mi. I, I bé, la primera cosa que volia dir és que per mi estem aquí per reflexionar sobre la qualitat de, de l'escola, però jo, jo diria encara més ampli per, per omplir el context, com diu el Joan, de la vida que oferim als infants, de la vida en general. I per mi, dintre, ja parlant del que és l'escola, la qualitat passa evidentment per una cosa molt concreta que són les ràtios, perquè per molta formació que una persona tingui, per moltes habilitats i en ràtios amb les que no es poden treballar. Simplement és, és humà que sigui així, perquè no, és impossible. I les ràtios amb les que, les que es treballen ja, és molt, ja són molt ajustades. Però això, eh, que és un problema com urgent, són les retallades i que ens té molt amoïnats, em fa por que la urgència no ens deixi veure coses importants. Per mi una de les coses més importants que s'ha dit a la taula, l'ha dit la Montserrat, és que l'etapa de 0 a 3 i de 3 a 6 no hauria d'estar separada. Per mi és una aberració que aquesta etapa estigui separada. Jo, jo sóc mare d'una nena de dos anys i d'una altra de vuit i per mi va ser horrorós veure com el 3, a 6 a l'escola és un model educatiu escolar, quan a aquesta edat no, és que no, o sigui, no. no ho sento. Llavors, hem de pensar que tenim una lluita davant, una lluita, primera, molt urgent, per, per aturar aquest cop que ens estan donant de, de les retallades i una lluita a llarg plaç que és quin model quin model d'infància volem, quina, quina atenció, que també passa per la diversitat, crec jo, i que és una lluita en la que tots plegats hem de pensar eh, com ho fem. Ara jo encara seré una mica més... Mm, no sé com dir-ho, però és que per mi el model no és 0,6, per mi el model és 1 a 6. O sigui, com a mare, per mi el model és un any a 6 no 06, i això passa per la conciliació, per polítiques que permetin, com a Alemanya, que les mares puguin estar a casa durant tot el primer any de vida dels infants. Tothom, no sé. Eh, pares o mares, sí, perdó, pares o mares, evidentment, que algú s'encarregui d'aquest infant que no estigui institucionalitzat, com si diguéssim, no? Sí, evidentment, eh, o buscar altres alternatives. No? Sí, és que aquí m'estan d'allò... Eh, m'estan preguntant i estic contestant, però suposo que no s'estan enterant. Bueno, molt important, com impliquem, com impliquem a la resta de la societat en la nostra lluita? Si això és una lluita, hem de pensar i hem de pensar formes de fer-ho, jo crec, una mica més escandaloses que, jo què sé, és que ara tot el que que mobilitzar la gent està molt bé, però em sembla que ja tothom està del, de, de certes coses com cansat, no? d'anar a manifestacions, de... no sé si estem fent prou soroll. Eh, hi ha un, hi ha un director que eh, no recordo el nom, ho sento, però segur que sabeu de qui parlo, estadounidense, que ha fet uns quants documentals molt així, molt, molt forts, que s'han fet molt famosos. Com es diu, Jaume? aquest. No? És que jo penso que necessitem alguna cosa així, eh? alguna cosa que faci que, que la resta de la, societat, de la societat que no està dintre d'aquest tema, que no està tan conscienciat com la gent que estem pensant en això, digui, hosti tu, què està passant aquí? Que això ens implica a tots perquè els infants són el futur. Molt bé. Res més, gràcies. Uh, si us sembla, tenim tres paraules més i tanquem eh, i en tot cas si hi alguna resposta a part de la taula la faríem llavors sí? Eh, bueno. hola torno a ser jo <laughs> eh, dues cosetes jo una agrairia a tothom que feu un exercici de no entrar en comparacions ni privades ni públiques perquè com a mare jo amb el meu primer fill no vaig tenir la possibilitat d'entrar en una municipal i va tenir que entrar en una privada i em dol bastant sentir que la gent de la privada no està formada. Què m'estàs dient? Que jo he portat els meus fills a un <laughs> lloc que no... Només és, és fer aquesta puntualització, que aquests comentaris, o sigui, fer comparacions entre... Un moment, un moment, un moment. Comparacions entre públics i privades no és bo, ens hem de centrar en el que nosaltres apostem, que és per una pública. Mm, concertades, públiques, entrar en aquestes guerres no serveix per res. I en segon lloc, Vale, vale, no, no, només, no, si no, dic, no, no, no ho dic només, no ho dic només per... Val, val, no... No, no si no... Exacte. És igual. Estàs? Sí? Quedava l'Andreu i el Lluís, em sembla. Si passes a l'Andreu? Ah, no, sí, perdona, perdona. No, i també fer un petit e-, exercici de no només defensar el que ja tenim, sinó veure el nostre entorn. Vull dir, encara tenim moltes famílies que no opten en una plaça pública i tenim moltes famílies que cada vegada tenen més dificultats i la pobresa infantil cada vegada augmenta més, etc. Vull dir que mm, està molt bé, mm, i jo sóc la primera, perquè això estic a la plataforma, de defendre el model actual d'escola bressol municipal però hem de fer un pensament més enllà d'intentar doncs, que també hem d'anar a buscar també i exigir alternatives per les, la gent, les famílies que no opten en aquestes places. Si s'han de buscar altres fórmules, doncs que es busquin altres fórmules. Però l'escola pública ha de ser per tothom i accessible per tothom i de qualitat. Andreu? Sí. Uh, jo una altra, una altra ració de ratis. Mm, jo crec, jo crec que en aquests moments eh, l'increment de ratis que el gran argument que tenen és que és legal, com si, com si el que tenim ara fos il·legal, jo crec que eh, d'alguna manera haurem de sortir una miqueta del nostre, del nostre cau. Eh, crec que és pràcticament irremediable, això no vol dir que no haguem de fer tot el que calgui per evitar-ho, però crec que és pràcticament eh, irremediable. Penso que la, la lluita pel, pel ratis els haurien d'enfocar de, d'una altra manera. Eh, segurament amb, amb tots els afectats, per començar, que són pràcticament tota la, tota la població de, de la, del, del 03, per tant sento. Eh, crec, que, crec que, per tant, la, o bé la plataforma s'amplia o se n'han de fer d'altres, però mm, penso que, el, que la lluita pel, pel la dignitat del, del 03 és una lluita pel drets de l'infant, a tenir uns adults accessibles, uns adults disponibles, que, puguin, que els puguin escoltar, que els puguin atendre i per tant això passa per, un, per un ratis totalment diferents. Eh, o hem de fer una, una nova ILP o hem de fer, mm, per la qual per cert s'ha d'articular una nova majoria política, etc etc. Penso que la lluita l'hem de dur mm, més enllà de, de la frontera del 03 de les escoles Bressol Municipal de Barcelona. Això per un cantó. Eh, pel tema de, mm, de les externalitzacions, de la gestió directa, a mi el que, el que realment em, em, em preocupa i em mosqueja és que justament tot això només, només ho fan amb el 03. No es parla de, de, de moment, de moment, potser tot arribarà, però de moment no es parla d'externalitzar de, el 36, eh? tot i que tampoc és obligatori. Es, es parla del 03. A mi em fa la feta que això no és més que conseqüència del, del, del paradigma dominant de que el 03 és bàsicament, bàsicament assistencial eh, crec que, que això també necessita una, una revisió perquè si no sí que vol dir mm, poden fer l'igualtat de eh, gestió indirecta igual a eh, fotre fora el 03 del sistema educatiu. I penso que això és realment, realment delicat. Sí? Lluís? A veure, jo escoltant una mica el que s'ha anat dient, eh, comparteixo molt bé que s'haurien d'entreveure de, de, de formes d'actuar, camins per, per, per avançar, i comparteixo molt la idea de que hi ha un front que és donar divulgació del 03, que durant molts anys s'ha anat fent, però encara hi ha molta gent que no sap res del 03, el propi ministre n'és un. El segon front comparteixo que és la formació fer-la arribar a tots els que intervenen sobre els infants per garantir que cada vegada es vagi en una direcció millor, intervenir sobre qui forma els que formen els, formador, els, els educadors, perquè no totes les escoles d'FP estan treballant eh, una formació adequada, ni totes les escoles de mestre una formació adequada. Eh? I llavors quan arriben a les escoles bressols diuen ostres, no té res a veure el que m'estan dient a la universitat o no té res a veure... Per tant, treballant la formació, un tercer front, com deien abans, repensem el model, què on volem que siguin atesos aquests infants. No anem a discutir només la ràtio, que és ara una cosa immediata. A lo millor encara la volem baixar més. A lo millor s'ha de treballar en aquesta línia i jo penso que és un front important a abordar, però jo trobo faltar un front que una mica ha quedat com desdibuixat, però com que els segurament no ho aturarem ja, cal eh, crear, el millor pot ser una feina de la plataforma, ser un observatori de què està passant amb aquests canvis i seguir-los de la vora. Anar observant tot el que va passant, quines incidències generen aquests canvis, eh, poder incidir, si d'alguna manera acaben externalitzant, poder incidir sobre els plecs de condicions, poder incidir perquè és que si no eh, bueno, ens ho trobarem fet, però algú ha d'observar què passa. I potser la plataforma té aquests quatre eixos eh, amb tots els seus col·lectius implicats per abordar. No sé. Bueno. Molt bé, moltes gràcies. Des de la taula, voleu... Jo volia fer algun comentari. Eh, segurament eh, un, dels, un dels molts elements de canvi que hi ha i que afecta, i, o sigui, aquest conjunt d'elements de canvis que hi ha, de canvi d'època que dèiem, etcètera, afecta molt especialment el tema de, la, de lo que alguns han dit la crisi de los cuidados, no? o sigui, els elements de, les, de la cura de les persones. No? Eh, I aquest és un element especialment fràgil perquè sempre ha sigut un element molt feminitzat. No? I, I sempre s'ha partit d'una hipòtesi que és brutal però que és així, que és que hi ha una gran contradicció entre el que la gent sempre diu que és el més important per ells, que és la família, però després el carinyo no tiene precio. No? Eh? Que aquesta és la, la, la següent part de la frase. No? I vols, per tant, com que el carinyo no tiene precio i, i això ja ho fan les dones i ho fan molt bé i ho fan tal, doncs aquesta és la part que està fragilitzant-se més. Mm? Perquè fixeu-vos que els sous de les persones que estan més en l'àmbit de, les, de la cura eh, són els sous més baixos del mercat. Doncs l'atenció de, la, de les persones grans, l'atenció dels infants... Eh, aquests elements no, estan inclús per sota del preu de l'hora de neteja. Eh? Llavors, jo crec que eh, això què vol dir? Vol dir que segurament eh, si es, es defensa molt el sector com un sector eh, diguem-ne que té una funció de cura i de conciliació, és bastant més fràgil l'argument, tot i que és importantíssim, eh? que si es defensa des de l'àmbit de, que això és central des del punt de vista educatiu. O sigui, eh, en aquests moments el valor més important que, que, que hi ha en aquesta societat en la que estem entrant és el factor de coneixement, el factor educatiu, tothom està d'acord, i amb raó perquè totes les estadístiques ho demostren, que l'àmbit educatiu és l'àmbit central de futur. No? És a dir, amb més educació vol dir més salut, més educació vol dir més participació, més educació vol dir més renta, més educació, més esmorteïment dels conflictes i de, la, i de, la fragil, i de les vulnerabilitats de futur. Per tant, una, un element central és, és vincular molt fortament la defensa de la vida, de la cura, de la família, amb la defensa del, del, del primer gran esglaó educatiu sobre el qual s'ha de construir tota la resta. Diguem, No? És aquesta idea de que el 0-3 és educació, és futur, és present, és vida, no? i com, com elements centrals. No? I una defensa de la idea de lo comú, no? és a dir, del, eh, la, molt, moltes del, dels elements que ara, en el, ara el, el gran debat del segle XIX i XX ha sigut el, el debat entre el mercat i l'Estat, no? i aquest ha sigut el gran conflicte. Jo crec que estem entrant en un terreny en el qual hem de defensar la idea de que també hi ha un terreny que no és ni el mercat ni l'Estat, que és lo comú. Mm? És un terreny propi, compartit. Fixeu-vos que en l'àmbit del, del món digital, en l'àmbit del debat econòmic, en l'àmbit del debat ambiental, el concepte de lo comú comença a tenir un paper molt important. I és molt més important diguem-ne, ser capaços d'usar, de, de compartir, que no pas de ser propietaris. No? Eh? La propietat ha passat, en molts casos, a un segon nivell i l'important és ser més capaços de, de compartir i de, i de fer servir conjuntament. Llavors jo me la molt del que deia la Gemma, la Gemma no? És a dir, Clar, eh, jo me'n recordo molt quan vam començar a fer... Eh, va haver-hi un moment en què es parlava dels projectes educatius de ciutat, no? i em van demanar que fes una conferència en un, en un poble del Baix Llobregat, una ciutat del Baix Llobregat, i recordo molt que l'alcalde del poble anava dient perquè ara farem el projecte de ciutat i no sé què tal. I una senyora que estava allà al públic va dir escolti, diu, això té alguna cosa a veure amb el fet de que el pati de l'escola queda tancat, els nens salten per jugar a dintre i ve la Guàrdia Urbana i els treu fora? Diu, per què no obren la porta? <laughs> No? I, i ho va fer amb aquesta senzillesa, desmuntant, per dir-ho d'alguna manera, tot el, el, tot el debat que hi havia teòric, perquè deia, escolta, si és un recurs públic, és un recurs que podem compartir, compartim-ho. És dir, com fem que les escoles bressol siguin també centres importants pels barris i que es converteixin en elements de referència al barri? no? no només pels que són els usuaris del barri, sinó perquè allà passen coses de tota mena. No? Jo crec que això també és un element, és dir, el que hem d'aconseguir d'alguna manera és que, la, que, que el, el territori, no només els, els que porten els fills i filles, no? sinó el territori entengui no? que allò és un element central a les perspectives i que, i que un barri que tingui escoles bressols potents i de qualitat és un barri que té molt més futur que si no les té. Jo, jo crec que aquests elements, diguem-ne, de, de, de com trobar aliances i avançar amb una lògica, diguem-ne, de, de discurs, de relat, no?, que es diu ara, no?, és, és un element central a l'hora d'intentar, de, diguem-ne, eh, defensar eh, alguna cosa que hem d'evitar que es vegi com la defensa d'aquells que en gaudeixen. No sé si m'explico, no? O sigui, no és la defensa d'aquells que en gaudeixen, siguin perquè hi treballen, siguin perquè en són usuaris, sinó la defensa d'una cosa comú, compartida, social. No? Aquest és l'element central que permet ampliar aliances, perquè si no, els que estan al poder els és més fàcil dir vosaltres que no en gaudiu i nosaltres no, hem d'intentar evitar que aquests siguin els privilegiats. No? O sigui, la lògica d'aliances canvia llavors, no? i el que tu et quedes aïllat ets tu i no els altres. No, no sé si m'explico. No? Sí. No, no, que dèiem des de la taula que fèiem així per acabar, si us sembla. No, Joan? No, jo molt breu. A veure, a mi em fa l'efecte que de lo que estem parlant avui tots ens enduem deures a casa per fer. És a dir, eh, ho deia Lluís? Lluís. Clar, evidentment, jo mateix he apuntat el problema. Qui forma els formadors? Eh, I per mi això és un gran, una gran incògnita, és un gran repte. Eh? Vull dir, és que tot està bé, però, però no tot està bé. <laughs> Aviam, eh, hem lluitat per tenir una bona formació però qui la impartirà, com se farà. Per tant, deures ens n'emportem tots. L'altra cosa que a mi m'agradaria és, com o no, donar un missatge d'optimisme. És a dir, nosaltres, eh, jo diria, som envejats, i en aquest moment em refereixo al col·lectiu 03 per moltes coses. Per exemple, el nivell de participació de les famílies ja voldrien moltes, etap, moltes altres etapes educatives tenir tan properes les famílies. Els 100% no existeixen pràcticament en res, eh? i els nivells sempre alts tampoc. Però vaja, segur que les famílies són, si s'ho creuen, uns bons difusors d'aquesta bona pràctica que nosaltres fem. Perquè des del meu punt de vista, tot és molt humil, eh? però des del meu punt de vista no es tracta de vèncer, es tracta de convèncer. És a dir, hem de convèncer de que és important un 0,3 de qualitat, amb diferents formes. Estic d'acord amb la Gema, i abans, a més a més, ho parlàvem. L'escola Bressol, per suposat, s'ha d'oferir, n'hi ha d'haver, però també hem de donar llibertats a les famílies perquè tinguin altres idees, perquè tinguin altres possibilitats, perquè se'ls ajustin més a les seves necessitats. És a dir, hi ha famílies que tenen ganes d'estar amb les seves criatures i de vegades la pròpia institucionalització els hi fa difícil. Mm, I això, i això és així no, ja ho he dit, eh, quan he començat a primera hora després de fer-vos estirar, no deixarem mai de lluitar, no deixarem, sempre haurem de tenir aquest punt d'alerta, sigui quin sigui el model triat, sigui quin sigui, sempre hi haurà dhaver aquest punt d'alerta perquè la cosa funcioni, perquè no s'adormi, com deia la Gemma abans, perquè no s'adormi. És a dir, tenim un bonic i gran repte al davant. Gemma. Bueno, Eh, poniéndonos en el peor de los escenarios, que es que os modifiquen la ratio, ¿no? Eh, eh, dos cosas. Bueno, primero, mm, un niño que arañéis <laughs> en, la negociación <laughs> o dos niños, es decir, no es lo mismo 18 que 20, lo sabéis más que de sobra y realmente el salto, pues, sobre todo el de 16 a 20, se nota mucho. De 18, de 18, perdón, de 18, que ya estabais ahí eh, a 20, se nota mucho. En Madrid, perdón, el lapsus ha sido porque en Madrid saltamos de 16, estábamos bastante bien, a 20, eh, de la noche a la mañana, y se nota mucho. A ver, eh, varias cosas. Mm, yo os digo desde algunos errores que hemos cometido y que yo misma he cometido, tal vez que tenemos que evitar. Mm, cargar sobre eh, la preocupación de las familias eh, esto es imposible. ¿Mm? Es decir, eh, yo creo que va a haber un decir, seguir compartiendo con las familias, esto hay que mejorarlo, esto hay que luchar, esto dificulta, esto tal, pero eso no es un run run cotidiano de que cada vez que vas a recoger a tu niño sientes que te dicen que no, que no das abasto, que no puedes llegar. ¿Mm? Entonces, ahí yo creo que está la profesionalidad que todos tenemos de decir, a ver, ¿cómo hacemos para transmitir un mensaje sin transmitir a las familias tu hijo está desatendido? Porque realmente los niños no están desatendidos. Eh, ya eh, nos dejamos la piel, pero los niños están, ahí. Segundo mensaje, hay que dejar probablemente de hacer cosas. ¿Mm? Es decir, igual no se puede hacer lo mismo teniendo más niños y es importante que en esos recortes que hacemos, y, eh, tenemos que, mm, tiene que ser un recorte reflexivo. ¿eh? Y tal vez haya cosas que ahora mismo nos podemos permitir hacer y que si nuestras condiciones son otras, no las podemos hacer. Entonces, tenemos que hacer mm, otra vuelta, otra reflexión sobre nuestra práctica educativa, sobre qué es lo esencial y qué puede ser en un momento prescindible. Y entonces hay cosas, todos tenemos cosas en el aula que en algún momento son, pueden ser prescindibles. Lo digo porque esto es como que si nos aumenta, o sea, lo que no podemos es seguir tirando del, chicle, ¿eh? esto se rompe. Entonces, de nuevo nos va a tocar reflexionar, a ver, eh, y sobre todo cuando digo no... Mm, no perder lo esencial, yo diría, eh, porque lo que ha sucedido en Madrid es que se ha vuelto a una pedagogía tradicional, a todos los niños sentaditos, porque entonces tienes la sensación de que eso está bajo control, a todos los niños haciendo todo lo mismo al mismo tiempo, porque es que así los tienes controlados, etcétera, etcétera. ¿no? Yo digo siempre que a río revuelto están ganando las fuerzas del mal, las fuerzas de la educación más tradicional y la reivindicación de una educación mucho más escolar en la educación propia del 03. ¿eh? Entonces, estar alerta sobre esto y decir, vamos a ver, sobre todo, si hay que recortar, no recortemos nada de algo que yo creo que ya lo tenéis en el ADN, que es de, vuestro, del estilo construido a lo largo de décadas en Cataluña, ¿eh? que nunca llegamos a ese estilo en Madrid ni en las épocas de vacas gordas. ¿eh? Y es el el estar a la altura de los niños en todos los sentidos, en el estar a la disposición de los niños. Es más difícil habiendo más niños, pero mm, sabéis estar. Y en cambio, pensar en cosas que lo mismo son más superfluas, que son muy bonitas para hacer, pero que cuando tú tienes 20 niños, lo mismo hay que recortar. Bueno, y ánimo. Doncs amb mig minut, perquè es veu que ja hem d'estar fora, em sembla. Jo subscric absolutament el que acabeu de sentir a la taula, dels tres, els tres ponents, i si hagués de, de dir alguna cosa més, que no és dir més, sinó que és reforçar, jo us diria prioritzar, això és importantíssim, en el sentit que acaba de dir la, la Gemma. Us diria, no perdeu de vista que una escola bressol ha de ser i pot ser un centre amb valor afegit per la comunitat en la que està incerta. No és només una escola, és un recurs que li dona valor afegit, li pot donar valor afegit al context en el que està incerta. I després feu propostes. Jo crec que les persones que ara ens manen no estan molt abocades a la negociació. Diem mm, que hi ha una, quan hi ha possibilitat d'imposar, doncs les persones per naturalesa anem per lo més fàcil i és més fàcil imposar que negociar. Però és important eh, saber mm, tenir alternatives, fer propostes nosaltres, vosaltres. Eh? És a dir, saber què podeu fer amb el vostre centre que impliqui treure-li més profit d'una manera diferent a com se li vol treure profit eh, des dels que ens estan manant en aquests moments. Feu propostes vosaltres en el sentit, com abans s'ha dit, no? com ha parlat la Gemma, com han parlat la Montse i el Joan. I no defalliu, de veritat que no. Eh? La ràbia l'hem de poder canalitzar i hem de tenir capacitat de continuar trobant-nos, de continuar pensant i no, no baixar la guàrdia. I gràcies per haver vingut. Molt.